Antras laiškas tesalonikiečiams. Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bažnyčiai Dieve, mūsų tėve ir viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes turime nuolat dėkoti broliai už jūs Dievui, ir tai teisinga nes jūsų tikėjimas klestėte klesti ir jūsų meilė vienas kitam vis didėja. Todėl mes ir giriamės jumis Dievo bažnyčiose, jūsų kantrybė bei tikėjimu visuose persekiojimuose ir varguose, kuriuos jums tenka pakelti. O tai ir yra teisingo Dievo teismo požymis. Jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate teisinga, kad Dievas atmokės jūsų prispaudėjams priespaudą, o jums engiamiesiems atilsiu draugės su mumis, kai viešpats Jėzus su savo galybės angelais apsireikš iš dangaus, liepsnojančioje ugnyje, ir atmokės tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus Evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės, kai jis ateis, kad pasirodytų tą dieną garbinga savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo. Jūs irgi patikėjote mūsų liudijimu. Todėl mes nuolat meldžiamės už jūs, kad mūsų Dievas padarytų jūs vertus savo pašaukimo ir savo galybę tobulintų gerus jūsų užmojus bei veiklų tikėjimą. Tada mūsų viešpaties Jėzaus vardui bus garbė jumise, o jums jame iš mūsų Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus malonės.